U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. svemilosnog, samilosnog. Knjiga čiji su ajeti pomno objašnjeni. Kur'an na arabskom za ljude koji znaju obveselitelj i opominjatelj. Pa se opet većina njih okreće i neće ni da čuje. I veli, srca su naša pod koprenama za ono čemu nas ti pozivaš. I u ušima našim je gluhoća. A između nas i tebe je zastor. Pa radi ti, a radit ćemo i mi. Ti reci, ja sam samo čovjek poput vas. Ja sam samo čovjek poput vas. Meni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog. Pa njemu se iskreno upravite i oprosta od njega tražite. a teško li mnogobožcima? Onima koji zekat ne daju i koji u svijet onaj ne vjeruju. Doista, oni koji vjeruju i rade dobra djela, njima pripada nagrada neprekidna. Ti upitaj. Ti upitaj. Zar vi zbilja ne vjerujete u onoga koji je zemlju stvorio u dva dana i još mu pripisujete takmace? Taj je Gospodar svjetova. i na njoj je planine nepomične stvorio i nju je blagoslovio i smjerom plodove njezine u četiri dana na zemlji je odredio to za one koji pitaju. Potom je nebo zaposjelo, a ono maglina bilo. I naredio njemu i zemlji. Dođite vas dvoje, milom ili silom. Dolazimo pokorno odgovoriše. Pa ih je kao sedam nebesa za dva dana stvorio. I svakom nebu njegov polog objavio. I mi smo najbliže nebo svjetiljkama ukrasili i čuvamo ih mi. odredba silnoga, koji sve zna. Pa, ako se okrenu, ti reci. Opominjem vas potresom nalik potresu koji ad i Semud pogodi. Kad su im i ispred njih i iza njih poslanici dolazili, Ne robujte nikom osim Allahu. A oni bi govorili da je gospodar naš htio Meleke bi spustio Doista Doista mi u ono s čime ste poslani vi ne vjerujemo. A kad je ad posrijedi, oni su se na zemlji bez ikakva prava oholili i govorili Ko je od nas snagom jači? Zar ne znaju da je Allah koji ih stvori od njih jačiji? naše su znake oni nijekali. Pa smo mi na njih olujni vjetar poslali u danima nesretnim, uzastopnim, da bismo im dali da iskuse kaznu prezrenu još u ovo svjetskome životu. A kazna svijeta onoga još je prezrenija. Pomoć njima neće biti pružena. Semud kad je posrijedi. Njih smo mi bili uputili, ali su slepilo više od upute voljeli, pa ih sramna kazna potresa obuze. Zbog onoga što su zaradili. one koji su vjerovali i bogobojazni bili. Mi smo spasili. a na dan kad će u vatri biti skupljeni Allahovi neprijatelji, pa budu zaustavljeni. I kad do nje dođu, svjedočit će protiv njih sluh njihov i oči njihove i kože njihove zbog onog što su činili. I upitat će kože svoje, zašto protiv nas svjedočite? A one odgovoriće, Allah nas je govorom obdario, On koji je svemu da govori moć dao. a on vas je i prvi put stvorio. I njemu ćete se vi, evo, vratiti. A vi se niste skrivali. zato da ne bi protiv vas svjedočio sluh vas. Oči vaše i kože vaše, već zato što mislili ste mnogo toga neće znati što ste radili. A ta misao vaša koju o gospodaru vašem mislili ste, upropastila vas je. gubitnici postali ste. Ako oni trpjeli budu, vatra će im stanište biti. A ako budu htjeli Allahu se umiliti, to im se neće dopustiti. mi smo im zle drugove odredili. Pa su im lijepim prikazivali ono što je bilo ispred njih i ono što je bilo iza njih. I obistinila se i o njima riječ izrečena. po narodima koji su prije njih bili i nestali. Od džina i ljudi. Oni su zbilja stradalnici pravi. A oni koji ne vjeruju vele, ovaj Kur'an slušati nemojte, nego ga lanite, da biste ga nadvikali. A dat ćemo zbilja mi da oni koji ne vjeruju okuse patnju žestoku i kaznom najogavnijom ćemo ih kazniti. Za ono što su radili. Tako će biti kazna Allahovih neprijatelja. Vatra. U njoj njima kuća vječna pripada. Kao kazna za to što su naše znake nijekali. koji ne vjeruju povikat će. Gospodaru naš, ti nam one džine i one ljude pokaži koji su nas u zabludu odveli. Kako bismo ih pod noge svoje stavili, da bi bili zauvijek donji. Do Doista onima koji kažu Naš gospodar je Allah I potom u tome ustrajni budu Meleki silaze Ne bojte se I ne tugujte I džennetu koji vam je obećan, radujte se. Nahnu awliya Mi smo vama prijatelji i u životu ovo svjetskome i na svijetu onome. Vama u dženetu pripada sve što vam zaželi duša vaša. ولكم فيها U njemu imat ćete sve što zatražite. تدعون نزلا Počašćeni bit ćete od onoga koji prašta, samilosnoga. ومن أحسن قولا a ko ljepše zbori od onoga koji Allahu poziva i dobro radi i govori ja sam musliman Allahu predan nisu isto dobro i zlo Ti na zlo onim dobrim uzvrati, أحسن فإذا الذي بينك pa će onaj što je neprijateljstvo između njega i tebe وعداوة كأنه odjednom tebi prijatelj prisni postati. حميم وما يلقاها إلا A to postići samo mogu oni strpljivi. To postići samo mogu oni koji imaju veliki udio, sretni. kad te šeitan hoće zavesti zavođenjem svojim, ti od Allaha utočište potraži. On doista sve čuje i sve zna. Od njegovih su znakova i noć i dan i sunce i mjesec. Ne padajte ničice ni suncu ni mjesecu. Ničice padajte samo Allahu, koji ih je stvorio ako vi samo probujete njemu. A ako se oni uzohole, pa oni koji su kod gospodara tvoga i noću i danu njega slave, i ne dosađuju se. A od znakova njegovi i to je da ti zemlju vidiš sasušenu. Pa kad mi na nju spustimo kišu, ona ustreperi i obraste. Doista, onaj koje oživljava i mrtve oživit će. On doista sve učiniti može. koji poriču naše riječi nama se neće sakriti. Pa da li je bolji onaj koji u vatru bačen bude ili onaj koji siguran na dan sudnji dođe. Radite vi šta god hoćete. On zbilja vidi sve što radite. Radite. a doista i one koji u opomenu ne vjeruju. Nakon što došla im je. A ona je zbilja knjiga snažna. neistina ne dolazi ni straga ni sprijeda ona je objava od mudroga hvaljenoga A tebi se ne govori ništa drugo osim ono što se i poslanicima prije tebe reklo. Zbilja je gospodar tvoj posjednik oprosta i posjednik kazne bolne. A da smo Kur'an objavili na tuđem jeziku, oni bi rekli, zašto mu ajeti nisu razgovjetni? Zar jezik tuđi, a on Arab? Ti reci, on je onima koji vjeruju uputa i lijek. A oni koji ne vjeruju, u usima njihovim gluhoca je I slijepi su za njega. Takvi kao da se pozivaju sa daleka mjesta. Takvi kao da se pozivaju sa daleka mjesta. بعيد ولقد آتينا موسى Smo i Musa'u dali knjigu, الكتاب فاختلف pa su se o njoj razišli. فيه ولولا كلمة a da nije riječ prethodila od tvoga gospodara, svršeno bi bilo sa njima. I oni su zbilja u sumnji dubokoj spram njega. Ko radi dobro, za dušu svoju radi. A ko čini zlo, protiv nje radi. I gospodar tvoj nije silnik prema svojim robovima. I gospodar tvoj nije silnik prema svojim robovima. Njemu se vraća znanje sudnjega dana. A ni plodovina izlaze iz svojih cvatnih čaški. Niti neka žena zanese, niti rodi. a da nije sa znanjem njegovim. A na dan kad ih on pozove, gdje su oni što ste ih meni ravnim smatrali? Oni će odgovoriti, javljamo ti da to niko od nas ne svjedoči. وضل عنهم ما كانوا I oni koji su prije zazivali, iščeznut će قبل وظنوا i vidjet će لهم da nemaju kud umaći. لا يسأم الإنسان من دعاء Čovjeku ne dosadi da dobro traži, مسه الشر a očajan je izgubljen kad ga zlo i bijeda pogodi. A kad mu damo samilost od nas da okusi, nakon što ga nesreća zadesi, on tad zbilja govori, ovo i pripada meni. Ja ne mislim da će čas poživljenja doći. A ako se gospodaru svome i vrati, kod njega me samo dobrota dženneta čeka. svakako ćemo one koji ne vjeruju izvijestiti mi o onome što su činili. I dat ćemo im da iskuse patnju groznu. A kada na čovjeka blagodati prospimo mi, on se okreće i ide ka svojoj strani. A kad ga zlo zadesi, tad on opširne molitve nudi. Ti reci, šta mislite? ako je Kur'an od Allaha, a vi nećete da vjerujete u njega. Ko je tad u većoj zabludi od onoga što je u svađi dubokoj? pokazivat ćemo im znake naše. U prostranstvima svemirskim i u njima samim. Sve dok im jasno ne bude da je Kur'an istina. Kur'an istina. zar dosta nije to što je gospodar tvoj svjedok stvari svake? Ala innahum fi Eto, oni su zbilja u sumnji da će svoga gospodara susresti. stvar obuhvata.